xilofat ovozi taralar yana to'lqin uzra baralla yengrar mana diqqat diqqat islomiy davlatning Xorazon viloyatidan gapiramiz xilofat ovozi taralar yana to'lqin uzra baralla yengrar mana Bismillahirrohmanirrohim الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده hamd yolg'iz Allohnikidir. O'zidan so'ng nabiy bo'lmagan zotga salovat salomlar bo'lsin. Asbahna va asbahal mulku lillahi robbil alamin. Allohumma inni as'aluka khayra hadha al-yawm fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudahu وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده tongga yetdik butun mulk olamlar parvardigori Allohnikidir ey Alloh men sendan shu kunning yaxshiligini fathini g'alaba yordamini nurini, barakasini va hidoyatini tilayman. Sendan undagi va undan keyingi yomonlikdan panoh berishingni so'rayman. ilaha illalloh إلا la sharika lah. Lahul mulk va lahul hamd va huwa ala kulli shay'in qodir. Allohdan o'zga iloh yo'q. U yolg'iz, sheriksizdir. Mulk ham, hamd ham unikdir. va u barcha narsaga qodir zot. Subhanallohi va bihamdihi adada xalqihi va rido nafsihi va zinata arshihi va midada kalimatihi. Alloh barcha aybu nuqsonlardan pokdir. Allohga maxluqotlari adadicha, nafsining rizoligicha, arshining vaznicha va kalimalarining miqdoricha hamd bilan tasbihlar bo'lsin. Raditu billahi robba va bil islam dina va bi Muhammadin sallallohu alayhi va sallam nabiyya. Allohni parvardigor deb, islomni din deb va Muhammad sallallohu alayhi va sallamni nabiy deb rozi bo'ldim. Xilofat ovozi taralar yana, to'lqin uzra baralla yengrar mana. Diqqat, diqqat. Islomiy davlatning Xorazon viloyatidan gapiramiz. Assalomu alaykum qadrli muxlis birodarlar. Orziqib kutilgan kunlar. Jundulloh ovozidan xilofat ovoziga FM to'lqinidagi Xilofat ovozi endi o'zbek tilida ham havoga uzatilmoqda. Tonggi dasturlarimizni tinglab boring. Xilofat ovozi taralar yana, to'lqin uzra baralla yangrar mana. Endi navbatni jumadan jumagacha dasturiga beramiz. Marhamat. وهبت في الدمى منه رياحا تنسم عطرها كل البرايا لتكتسح الضواغد اكتساحا mehribon va rahimli Alloh azza va jallaga cheksiz tuganmas hamd va sanolar va uning oxirgi nabiyi Muhammad sallallohu alayhi va sallamga hamda u zotning yaqinlariga salom va salovatlar bo'lsin. assalomu alaykum qadrli xuroson viloyatining xalifalik yerdagi ansor va muhojir mujohidlar assalomu alaykum shariat qonunlari asosida yashab va unga amal qilayotgan hurmatli mo'min birodarlar bugun xilofat ovozi fm radio dasturimiz havo mavjlari orqali yana xonadoningiz mehmoni Jumadan jumagacha nomli dasturimiz bugundan boshlab Xilofat ovozi radiosida davom etadi. Xilofat ovozi radiosini pashto fors va o'zbek tillarida FM 90 to'lqinlarida tinglashingiz mumkin. Xorosondan uzoqda bo'lgan tinglovchilarimiz esa doimgidek bizni internet orqali tinglashlari mumkin. Shuningdek, do'st dushmanlar Xilofat ovozi radiosini Pokistonning Peshawar shahridan Afg'onistonning to Kobulgacha bo'lgan yerlarda ham to'g'ridan to'g'ri eshitmoqdalar. Muxlislarimizga bildiramizki, bizni jumadan jumagacha nomli dasturlarimizni shu kungacha internetdan Jundulloh ovoz deb tinglagan bo'lsalar, bugundan boshlab Xilofat ovoz deb tinglashlari mumkin. Demak, qisqacha tanishtiruvimizdan so'ng tayyorlab qo'ygan dasturimizni Allohning izni ila boshlaymiz. لتكتسح الطواغيت اكتساحا Jumadan jumagacha dasturimizda o'rin olgan mavzulardan النصر توالى qisqa satrlarda النصر توالى والصرح تعالى النصر توالى والصرح تعالى واليسر Voliyimiz Hofiz Saidxonning murojaati. Bugun xilofat kelganda harakat va jamoatlar qilib yurish joizmi? Vaholanki, harakat va jamoatlar shu xalifalikni tiklash uchun tuzilgan edi-ku. O'tgan radio dasturlarimiz haqida. Kimdir bo'lganiga shukr qiladi. Alhamdulillah Alloh taolaning ishini qilgan bo'ldi. Mana shunday aytadi. Juma intizorlik bilan juma juma juma jumani kutib o'tiradi. Bo'lganda ham juma kutib o'tiramiz-ku. Hali muhobaradagi gaplar Ера, зиндабад умама, умама зиндабад арга памди жолгарай. Манайба Ашрафхани зиндабад. Ашрафхани зиндабад, зиндабад. Baxtli onaxon. Hech nima qiladigan joyim yo'q, bir odam bir xafa bo'ladigan boshqa qiladigan joyim yo'q. Hamma narsa joyida, alhamdulillah, shukr. mana 14 yil bo'ladigan bo'lsa yangi muhojirlar oqimidan taraka kelgan narkotik narkotik kelgan o'z ko'zim bilan ko'rdim ekan joyini nos ham tashlolmas ekan nos bir jihoti bor degan she'r ham qo'ygan ekan buni eshitdim shahid ustozimizning da'vatlaridan o'zbekiston islomiy harakati tugagan O'zbekiston islomiy harakati islomiy davlat bo'lgan. O'zbekiston islomiy harakati 1000 kishilik, 2000 kishilik harakat emas. sharqiy turkiston qamog'idan ozod bo'lgan yangi muhojir menga o'qil urdi shu bilmayman og'zimdan gaplar chiqib ketdi ya'ni o'zingizni bilmagan holatda gapiradigan bir ukol urdi afg'oniston qamog'idan ozod qilingan yosh mujohid ikkalasi kelgan shu mintaqaga biznikilarni olib chiqib ketishga o'zlari turgan mintaqaga ikkalasi tirik chiqib anasi aka degan shahid bo'lib tojik birodar bilan yana Obid aka shahid bo'ldi.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 رب العزت نن فو فومت باندې لو احسان او فضل وکړه چې الله رب العزت مسلمانانو ته خلافت فلاس باندې ورکړه او قیام د خلافت وش سونو کلونو نه بعد الله رب العزت مسلمانانو متفق کړو او خلیفۃ المسلمین و تراوسته څنګه ابو بکر البغدادي القريشي حفظه الله alhamdulillah aziz robbimiz islom ummati uchun katta fazilatni inom qildi ya'ni musulmonlarning qo'llariga xalifalikni qaytarib berdi xilofat yana tiklandi uzoq yillardan so'ng alloh taolo musulmonlarni xalifalik bilan birlashtirdi u kishi abu bakr bag'dodiy al qurayshiy hafizahullohdir Alhamdulillah, xalifalikning barcha shartlari u kishida mukammaldir. Barcha musulmonlar uchun ushbu musulmonlar xalifasiga itoat qilish va bay'at berish vojibdir. Alhamdulillah. Bugun musulmonlarning g'ayratlari oshib bormoqda. Inshaalloh bugundan so'ng kofirlar dunyoda xotirjam yashamaydilar. Inshaalloh qancha tog'ut hukumatlari bo'lsa, barchasi zillatga ro'baro bo'lajakdir. Inshaalloh ular shungacha qancha zulm qilgan bo'lsalar, hammasiga javob berajaklar. Men xilofatga bay'at bergan Xurosondagi birodarlarga xushxabar beramanki, xursand bo'linglar birodarlar. Inshaalloh Xuroson diyorida ham fathu nusratlar boshlandi. Musulmon birodarlaringiz shijoat bilan oldiga qarab yurmoqdalar. Alhamdulillah, Alloh taolo musulmonlarga har joylarda fathlarni nasib qilyapti. Xuroson diyorida istiqomat qilayotgan jamoatlar va xalqlarning hammasiga gapim shu. Kelinglar, Allohdan qo'rqaylik. Allohning kitobiga va rasulining sunnatiga murojaat qilaylik. olimlarimizdan, shayxlarimizdan ma'lumot olaylik, o'rganaylik. Bugun xilofat kelganda harakat va jamoatlar qilib yurish joizmi? Vaholanki, harakat va jamoatlar shu xalifalikni tiklash uchun tuzilgan edi-ku. Xilofat kelgandan so'ng esa joiz emas. Barcha harakatlar va jamoatlarning rahbarlariga ham gapim shudir. Siz uchun bizning darvozalarimiz ochiq. Kelinglar, bay'at beringlar. Islomiy xalifalikning qonunlari islom shariatimizga muvofiqdir. Unda shariatga birorta muxolif narsa yo'q. Turli bahonalar bilan qutila olmaysizlar. Qiyomat kuni so'ralasizlar. Uzr, meni to'g'ri tushuninglar. Shariat uchun qurbonlik bergansizlar. Mashaqqat chekkansizlar, yarador bo'lgansizlar. Hammasi shaxslar uchun emas, din uchun bo'lgan edi. Inshaalloh taala د شا پر تاړې نه دا خبره ته فلانی عالم بیعت نه دی کړی نو زه کې دا شی بیعت په دې واجب نه خلاص شم فلانی شیخ صاحب بیعت نه دی کړی په دې واجب زن نشم نه کوم او فلانی مشر بیعت نه دی کړی زه هم ځکه نه کوم په دې ته نه خلاصېږي بلکې تا باندې دا په خپله لازم دی تا جهاد شروع کړی د الله رضا دپاره نو دا په تا باندې لازم دی چې ته د خلیفت المسلمین سره بیعت وکړې د خلافت در تمام مسلمانانو شریک دی ځکه ته په خلافت کې مذهبي تعصب نشته بلکې هر مسلمان اگر اتللی شي او مسلمانانو سره ځای کېدلی شي په دې کې حنفي شفیعي ملکی حنبلي kelinglar har bir mujohid bemalol kelishi va musulmonlar xalifasiga bay'at berishi mumkin chunki bu har kimning gardanidagi vojibotidir falonchi olim yo falonchi shayx bay'at bermagan bo'lsa men ham bermayman deb qutula olmaysiz xilofat barcha olam musulmonlari uchundir. Chunki xilofatda mazhabiy taassuf va ixtiloflar yo'q. Har bir musulmon u Hanafiymi, Hanbaliymi, Shofiymi, Malikiymi qo'shilaveradi. Zero xilofat xuddi oldingi davrlarda bo'lganidek barcha mazhab ahllarini va ummatning barchasini o'zida jamlagandir. Chunki bu musulmonlar qaysi mazhabdan bo'lishidan qat'i nazar barchasi ahli sunna val jamoa hisoblanadi. Alhamdulillah. Bizning aqidamiz ana shu ahli sunna val jamoatdan bo'lmish salaf solihlarimizning aqidasidir. Ana shu meni ham xilofat va xalifamizning ham aqidasidir. Kelishni istagan har bir musulmonga darvozamiz ochiqdir. Yana ushbu Xuroson musulmonlarining ichida qancha olimlar va shayxlar, tabib doktorlar, muhandis va har sohaning mutaxassislari bo'lsin, ularga xilofat uchun xizmat qilishlari lozim bo'ladi. Musulmonlar xilofatga ko'mak qilishlari va uni himoya qilishlari shart. Hammadan talabim shudir. Hozirgacha kufr qo'l ostida ishlayotganlar kelib, islomiy davlatda ishlasinlar. Alhamdulillah, Alloh taolo musulmonlarga o'z hukumatlarini va ularni jamlovchi o'z davlatlarini berdi. Uning uchun barcha xizmat zarurdir. ومو طرف ته هجرت کولای شي مو طرف ته راتللی شي کورونو سره راتللی شي ان شاء الله تعالی زغه پوره بندوبست په دې علاقې کې دا پوره حفاظت په دې علاقې کې که هر قسم سړی دا هر قسم تحفظ ان شاء الله تعالی د الله په مدد او نصرت سره موږ کولای شو kelinglar biz tarafga hijrat qilishlaringiz mumkin inshaalloh sharoit qilishga va himoya qilishga imkon bor hijrat qilib keladigan har bir birodarlarimizni quvonch bilan bag'rimizga bosamiz va allohning yordami bilan himoya qilamiz inshaalloh alhamdulillah ko'plab musulmonlar kelib bay'at beryaptilar va davlatimiz ham kun sayin mustahkamlanmoqda Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Har ishning mohir egalari qo'lidan nima kelsa, musulmonlarning xilofatini rivoji uchun sarflasin. Albatta, bu jihodning o'ziga yarasha mashaqqatlari bor. kimdir yarador bo'lishi, shahidlar bo'lishi va yetimlar qolishidek qurbonliklar bo'lishi tabiiy. Chunki xilofatni oyoqqa turishi juda katta qurbonliklar talab qilar ekan. Shuning uchun bu yo'lda yetadigan qiyinchiliklarga ham tayyor bo'lishimiz va sabrli bo'lishimiz kerak. Allohning yordami bilan har bir shahidni, har bir yarador va har bir asir va har bir yetimning qasosini albatta albatta olamiz inshaalloh. Kufrni xotirjam qo'ymaymiz. Roson diyorida kufr qo'l ostida asir bo'lib o'tirgan birodarlarimizga ham xabar beramiz. Sizlarning asirliklaringiz chekkan zahmatlaringiz va bergan qurbonliklaringiz evaziga bugun xilofat vujudga keldi. Xursand bo'linglarki, qaslaringizni bir necha bor qilib olamiz inshaalloh. Dushman sizlarga qamoqxonalarda qancha azob bergan bo'lsa, inshaalloh ularni javobini berish bizning navbatimizdir. Bu kofirlardan, bu murtadlardan shunday qasos olaylikki, qalblaringiz orom olsin. biz sizlarning har birlaringizni yodimizdan chiqarganimiz yo'q sizlar ana shu qamoqxonalardan turib bo'lsa-da xalifangizga bay'at beringlar xursand bo'lgan holda rozi bo'linglar chunki sizlar Allohning roziligi yo'lida asir bo'lib qolgansizlar ان شاء الله تعالی کته د څه تکلیف در کړی شوی د الله رضا د پاره دی کته والا شوی د الله د پاره او کته زخمی کړی شوی د الله د پاره نو کته باندې کوم شپه ورځ دیریږي د الله د پاره دی او د هر شی ته د اجر جمع کوي د قیامت ورځ دی بدلات ته ملويږي نو ان شاء الله sizlarning boshlaringizdan kechayotgan kunlar Alloh uchun bo'lib musibatga qarab ajr mukofotlari ham katta bo'ladi xotirjam bo'linglar inshaalloh xilofat har bir asirni va har bir mazlumni ozod qiladi duo qilinglar Zero sizlarning duolaringiz albatta ijobat bo'ladi. Qaysi tog'ut hukumat bo'lishidan qat'iy nazar zolimdan o'ch olamiz. Inshaalloh xursand bo'linglarki, ana shu vaqt keldi. Duo qilinglar. Allohning qonuni yer yuzida joriy bo'lsin. Alhamdulillah, hozir qo'limizda qancha mintaqa bo'lsa, Allohning shariatini, qonunini joriy qilmoqdamiz. Biz barcha xalqlarga shuni aytamizki, Bizga qanday e'tirozlaringiz bo'lsa, Allohning kitobi bilan javob berishga tayyormiz. Har qanday mavzu va har qanday masala bo'lsin, biz shariat bilan hal qilishga tayyormiz. Biz bilan jang qilayotgan harakatlarni ham shariatga chaqiramiz. Bizning ziddimizga jang boshlaganlarni Pokiston istixboroti oyoqqa turg'azdi. Ulardan talabim, kelinglar, Allohning qonuniga murojaat qilaylik. Ey mu'minlar, dushmanga ro'baro kelganda sobit qadam bo'linglar va Allohni ko'p zikr qilinglar. Ana shundagina najot topasizlar. Birodarlarim, xoh sangarda bo'lsin, xoh jangda bo'lsin, Allohni ko'p zikr qilinglar. Bema'ni gap so'zlardan saqlaninglar. Dushman bilan talashib tortishmanglar. Allohni ko'p yod qilinglar va Allohga hamda uning payg'ambariga itoat qilinglar va talashib tortishmangizki, u holda suslashib, kuch-quvvatingiz ketur. Sabr toqat qilinglar. Albatta, Alloh sabr qilguvchilar bilan birgadir. Alloh sizlardan rozi bo'lsin, birodarlar. O'z sangaringizda sobit turinglar. Har qanday tog'ut hukumatlarga qarshi sobit qadam bo'linglar. Saflaringiz jips bo'lsin. Zero bizni dushmanlarimizga shaxsiy g'arazlarimiz yo'q. Maqsadimiz faqat Allohning shariatini oliy qilish xolos. balki har mujahid د هر قسمه هغه خبر نه ځان وساتي چې د شریعت خلافي کغر دشمن او سره کولی او کاندا سره کول نو د دې وجه نه کاغو چې یې بختاس جواب ما ورکو بلکې تاسو خپل د الله ولا قانون كلاك ونسود الله ولا شریعت كلاك ونسو په عمل عمل کلک وکو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين ففي بغداد بغداد المعاني رجال طوقوا الدنيا كفاحا وفي الأنبار يوم الروع أسد أسد لبذل الروح ما كانوا شحاحا Yodingizda bo'lsa, avvalgi eshitirishlarimiz soni 140 ta yetgan edi. Birinchi radioyimiz Shimoliy Vaziristonda, ikkinchisi esa Nangarxor viloyatida kofirlarning havo hujumiga uchragan edi. Shu sabab bugungi sonimizni 141-juma deb tariximizga bitib qo'yamiz. Oldingi Jundulloh ovozi radiomizdan to Xilofat ovozi radiomiz mobaynida, ya'ni oxirgi 4 yilda 10 dan ortiq radio xodimlarimiz shahodatga yetishibdilar. Alloh ulardan va xizmatlaridan rozi bo'lsin. hamda ularning o'rinlarini ulardan ham afzallari bilan to'ldirsin. سهم لجيش الكفر لم يخفض جناحا وفي Endi o'sha shahid birodarlarimizni bir eslatib o'tsak. حرب العلج قد حملوا الرماح يغزل جمعهم فالنصر لاحا وهبت في الدنا منه رياحا Olamlar Robbisi Alloh subhanahu va taologa cheksiz hamdlar va uning oxirgi rasuli va nabiyyi Muhammad sallallohu alayhi va sallamga durud va salavotlar bo'lsin. Assalomu alaykum. Jumadan jumagacha radio eshittirishimizning doimiy va yangi tinglovchilari. kunlarning sayyidi juma ayyomi munosabati bilan mujohidlarning ovozi yana sizning radio to'lqinlaringizda yangrab turganiga Allohga shukronalar aytamiz. Assalomu alaykum qadrli muhojir va muhojiralar. Alloh u zot sababli dillaridagi g'illu g'ashlikni ketkazdi, aqllarini yoritdi, muhrlangan qalblarni, kar quloqlarni va ko'r ko'zlarni ochdi. Musobaqa qiluvchilar uchun eng qulay fursat Robbul alamin huzuridagi oliy darajalarga erishishga qiziquvchilar uchun g'animat bo'lgan. Assalomu alaykum ahli iymon, ahli islom, ahli tavhid birodarlar. Alloh yo'lida xizmat qilib yurgan mu'minlar, mu'minalar. Yangi tong juma ayyomi barchangizga muborak bo'lsin. ushbu kunni Robbimiz siz u bizga barokatli qilib bersin. Assalomu alaykum iymon halovatini totgan va ana shu iymon halovati ortidan chopgan birodarlar u opa-singillar. Erta tongdan yana sizlar bilan havo to'lqinlari orqali iymonlashishga muvaffaq bo'lgan ekanmiz. Alloh taologa hamd va sanolar bo'lsin deymiz. Bugun yana yangi islomiy mavzular bilan xonadoningiz mehmonimiz. Dastur davomida sizlarning qalbingiz nurafshon bo'lishiga sababchi bo'la olsak, bag'oyat shod bo'lamiz. Assalomu alaykum, Alloh yo'lidagi dindoshlar. Iymon lazzatini totgan va ana shu iymon ortidan yugurib, ozor aziyatlar cheksada sobit turgan birodarlar. Alloh taolodan yangi tong, ya'ni juma ayyomida sizlarning ko'nglingizga nurafshonlik ulasha olishimizda madad so'rab navbatdagi dasturimizni boshlaymiz ushbu xizmatimiz uchun faqatgina buyuk qudrat egasi bo'lgan alloh subhanahu va taolodan ajr mukofot umid qilamiz assalomu alaykum ahli tavhid ahli iymon birodarlaru opa singillar allohga hamdlar bo'lsinki sizu bizni yana bir juma tongiga omon yetkazdi Biz esa odatdagidek yana bir juma dasturimizni sizlarning e'tiboringizga havola etishga shay turibmiz. Erta tongdan xonadonlaringizga ko'tarinki kayfiyat ulashishga harakat qilamiz. Yordam va barokat esa Robbimizdan. Alloh taolo dasturlarimizni davomli qilsin. Assalomu alaykum. Alloh va rasuliga iymon keltirgan va oxirat hayotidan umid qilgan dindoshlar, bir munavvar juma tongida sizlar bilan iymonlashishga muyassar qilgan alloh subhanahu va taologa hamd va sanolar bo'lsin alloh taolodan ushbu dasturimizni siz u bizga foydali qilishini so'rab dasturimizni boshlaymiz assalomu alaykum hijrat va Jihad yo'lini tanlagan birodarlar va opa singillar va dunyoning turli burchaklaridan turib bizni internet orqali tinglaydigan dindoshlar alloh taolo xayrli amallaringizga barakot bersin va har bir kuningizni xayrli amallar bilan to'ldirsin Assalamu alaykum mujohidu mujohida aziz og'a inilar, muhtarama opa singillar, barchalaringiz dasturimizga xush kelibsiz. Man lam yaghzu aw yujahhiz ghaziyan aw yakhlu ghaziyan fi ahlihi bi khayrin asabahu Allahu bi qari'atin qabla yawmil qiyamati. Imom Abu Davud va Imom Ibn Majjalar Abu Umoma Bohili roziyallohu anhu dan qilingan rivoyatda kimki umrida biror marta ham g'azot qilmagan yoki biror marta ham g'ozini jihozlamagan yoki g'ozining ahli oilasiga yaxshilik bilan qarab qolmasa, Alloh uni qiyomatdan oldin bir qattiq ofat bilan musibatlab qo'yadi dedilar. O'zining oxirgi payg'ambari, nabiyi va rasuli Muhammad sallallohu alayhi va sallamga va u zotning ashablari yu oila a'zolariga hamda u kishiga yaxshilikda ergashgan jamiki mu'min va mu'minalarga salatu salomlar bo'lsin. وهبت في الدمى منه رياحا تنسم عطرها كل البرايا لتكتسح الضواغي اكتساحا Bir savolimiz bor edi shu jumadan eski jumalarimizdagi mavzulardan qaysi birlari yoqardi sizga qaysi bir mamnun bo'lib eshitib maza qilgansiz o'sha mujahidlarni qissalarini yaxshi ko'raman shular yana bo'lsa yaxshi bo'lar edi keyin haligi ne'matlar mavzusi o'sha gaplar yaxshi edi ana bahs yahud va nasron o'rtasida bahslar bo'lardi shunaqa bahslar insonlarni haqiqatni bildirish uchun ko'proq o'sha narsa ham mavzu yaxshi mavzu bo'ladi yo'ldagi shaytonlar sahobalar qissasi mujahidlarni qissasi bor mm, yangiliklari da'vatlar bo'lsin yo bo'lmasam shu sahobalar hayotlari juda yoqadi menga qanaqa siz qiziqmaysiz shu da'vatlarda da'vatlar yoqadi alhamdulillah dasturlar hammasi yaxshi mashalloh kitob sunnatga muvofiq dasturlar edi ya'ni ular ichida eng qiziqli eng e, menga yoqqan shu sahobalar qissasi keyin da'vatlar yana boshqa nimalar ham yaxshi edi oldingi jumladan ta'sirlanadigan joy birinchi o'zi asli boshida hammasi ta'sirli bo'ladi keyinchalik ishga tushib ketib ishga tushib ketib aytdimu haligi oddiy ana shu otasi o'g'ligami farzandiga u yoqqa xat yozyapti sharqiy turkistonga nasihat lekin uni radioda qo'yib berilyapti eshittiryapti o'qib o'shani o'qib aytib beryaptimi maqsad endi nima deydi rosa uryaptida joyiga u agar iymoni bor odam либо odam maza qiladi uni ham haligi o'sha holatga avtomatik tushib qoladi o'shanga bor любой qaysi ona bo'lsin ota bo'lsin kimdir oshno bo'lolmaganiga pushaymon bo'ladi kimdir bo'lganiga shukur qilar alhamdulillah alloh taolo meni shunaqalardan qilib qo'ydi deb lekin ana shunga jumani intizorlik bilan juma juma juma jumani kutib o'tiradi bo'lganda ham juma kutib o'tiramizu haligi hatto kitob qur'onni hammamiz yosh bolalar kichkina qizim ham o'g'lim hammamiz kitob ochib olamiz juma kelsa ham juma kaf surasi o'qiladiyu ham eshitamiz ham biz ham takrorlaymiz ham amal ham bo'ladi keyin haligi orqasida haligi o'tirgandan keyin haligi yangiliklar bo'ladi boshqa qissalar bo'ladi bosh keyin o'tirganda o'tirib qanaqadir joy joyiga urilganiga qalbidan qanaqadir qalbi yig'lardida u qalb yig'lashlik ko'zga ham chiqardi bularni oqizib aytyapman tushunmagan kichkina bolalar qizimu katta o'sha qizim ham yoqib ham uncha ta'sirlanmas ekanda yoqib kam kam kelardik uyda doim sangarda o'tardik lekin qizim katta bo'lsa ham mundoq bir menga qaraydi bir onasiga qaraydi tushunmaydi biz quruq yig'lab o'tiramiz ovoz demasa ham yig'lab o'tiramiz nimaga yig'layotganimizni u narsalarni tushunmaydi hozirgi misol oyat hadislar yana e, shunaqa hozir aytyapman endi bir bir nasihat qilib o'tirgin mana oyatda shunaqa shunaqa degan mana hadis hadisdan lekin eshitadi lekin u haligi hozir ta'sirlana olmaydi nimaga unaqa bilmayman lekin biznikilar haligi mana shu maqsad bo'lganigami haligi bittasida amalga oshsa ham siz xursand bo'lasizlar birodaringiz bitta jasadsiz boshqa bilol aka mana o'ziz guvoh bo'lib turganingizdek o'tgan juma dasturlarimizdagi ichidagi mavzulardan e, muxlislarimiz e, xosatan mana shu e, xuroson viloyatida yurgan birodarlarimizga mana shu sahobalar qislari yoqqan ekan alhamdulillah bu ishga alloh taolo qodir qilganiga allohga hamd sano bo'lsin bu allohni fazli. Bu asosan sahobalar hayoti kitobidan ba'zi qissalar tarjima qilindi, ba'zi qissalar tayyor holatida ovoz shaklida muxlislarimizga yetkazdik. aka unday bo'lsa, tinglovchilarimiz uchun mana shu sahobalar qissasini yana davom ettira olasizmi? Bu ishga ancha vaqt sarf bo'ladi. Inshaalloh Alloh qodir qilgancha davom ettirishlikka harakat qilamiz. Bo'lmasa radiomiz yangi ishga tushgani bois hozir sizni bu borada bezovta qilmasdan dasturimizni davom ettirsak xilofat ro'rvali xilofat insoniyat xilofat kamyobi xilofat shariat xilofat to'lqinimizda pashtu tilidagi yangi nashida. Xilofat haqiqat, xilofat sadaqat خلافات أزادي خلافات حرية خلافات كاميابي خلافات شريعات خلافات ولي خلافات إنسانيات خلافات كاميابي خلافات Abdurahmon Ruhoniy birodarimiz bugungi juma dasturimiz uchun juda qiziqarli mavzu tayyorlab kelibdi. Bu yerda qiziq tomoni shuki, mana shu xilofat safida bir birodar bor, ismi Abu Bakr. A, Uning akasi esa narigi tomon, ya'ni bizga qarshi jang qilayotgan tomon o'zini Tolibon deya atagan tomondan aka-ukalar bir-birlari bilan muhobarada gaplashishgan. Xo'p, qiziq suhbat bo'lgan ekanda, bir eshitib ko'rmaymizmi? abu bakr tug'ishgan akasiga shunday dedi نواز شریف اشاره ته کړې ده او قرآن هم د نواز شریف له حین هم قرآن جوړ کړی دی ښه چې کله یې کته کړې کله یې پورته کړې د د الله sizlarning hamma ixtiyoringiz navoz sharif va Pokiston malaylari qo'lida. Uni amriga Qur'on va hadisdek itoat qilasizlar. Shunday bo'lsa ham, hali ham o'zlaringizni mujohid va islomiy imorat deb bilasizlarmi? Akasi javoban dedi. Har qanday ish bo'lsa qilaman. Taryok ya'ni narkotik tijoratini qilaman. Ammo sizlarni yo'qotaman. pokiston ham hukumat rahnamoqda rusni ham rahnamoqda amerikani ham rahnamoqda sizlarga qarshi kerak bo'lsa pokiston eron rus va amerika hukumatlaridan yordam olaman ammo sizlarni tinch qo'ymayman ukasi esa shunday dedi yaxshi tushunarli demak hammalaringiz g'ulom ekansizlar va doim g'ulomlik bilan yashar ekansizlar خلافات رور ولی خلافات انسانیت خلافات کامیابی خلافات شریعت خلافات رور ولی خلافات انسانیت خلافات کامیابی خلافات شریعت خلافات حقانيات خلافات شجاعات خلافات حقيقات خلافات صداقات خلافات أزادي خلافات حرية خلافات كاميابي خلافات شارعات خلافات ولی خلافات انسانيات خلافات کامیابی خلافات شریعت خلافات قناعات خلافات شرفات خلافات اسلامیات خلافات فازلات خلافات بدري خلافات حكومات خلافات کامیابی خلافات شریعت خلافات رور خلافات ana endi mana bu gapga bir quloq tuting esizda bo'lsa mana shu oxirgi marta radio stansiyamiz urilganda xilofatga qarshi jang qilayotgan Taliban a'zolarining xursandchiligini ham bir eshitib ko'rsak xilofat qurboni xilofat shahodat alloh taolo doish havorijlarning ziddiga qiruvchi tayyoralarni uchirayotganlarni bor qilsin tayyoralarni uchirayotgan abama yashasin ashraf g'ani yashasin ushbu qo'shtirnoq ichidagi telaklar Batikut mintaqasidagi toliblarning Sobir ismli qo'mondonidan edi. Yara zindabad mama Obama zindabad arga pamdi jo'l qilay. Manay be Ashraf Ghani zindabad. Ashraf Ghani zindabad. Zindabad نهضنا نهضنا نهضنا نهضنا بروق الرعودة بروق الرعودة Afg'onistonning bugungi tog'iti hisoblanmish Ashraf G'ani o'zining baqiriq chaqiriqlarining birida dedi. Taish emukhauri ki zaynalari marga g'oru. Doshga bizning yerimizda joy yo'q. Biz ularni o'lishini istaymiz, deya baqirdi. Mana shuni odamlar demokratiya deyishadi. Minbarga chiqib olib, o'ldiraman deb baqirganda oldidagi insonnumo basharalar qarsak chalib xursand bo'lishdi. Ha, mana shu terrorga qarshi kurash emish. Yo'q, balki buni biz islom va musulmonlarga qarshi terrorchilik deb bilamiz. Alloh taolo aytadi: "Yuriduna liyutfi'u nurallohi biafwahihim, wallohu mutimmu nurihi walau karihal kafirun." ular allohning nurini ya'ni islomni og'izlari ya'ni behuda gaplar va targ'ibotlari bilan o'chirmoqchi bo'lurlar alloh esa garchi kofirlar istamasalarda o'z nurini to'lla, ya'ni har tarafga yoyguvchidir saf surasi 8 oyat ha shariatga bizning yerimizda joy yo'q emish yer hammasi Allohning mulki bo'lsa, nimaga Allohning hukmiga bu yerda joy yo'q bo'lar ekan? bor sen oqsoqol uchun qabrda va jahannamda esa keng joy tayyorlab qo'yilgan dam olib o'ranib yotishing uchun o'tdan bo'lgan yumshoq ko'rpa to'shaklaring ham bor boshqa oyatda alloh taolo shunday marhamat qiladi أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب ва وهو сариъул الحساب biz ularning yerlariga kelib uni atrofidan kamaytirayotganimizni ya'ni musulmonlar qadam ba qadam fath qilib kelayotganlarini ko'rmadinglarmi rad surasi 41 oyat kofirlar bizni bombalari bilan yo'q qilmoqchi balki kofir dunyo qarashi bilan qaraganda ular g'olib ko'rinar va to'g'ri qilayotganga o'xshar ammo islomiy aqida bilan qarasak bularning urinishlari juda ham kulgilidir daish امو خاوري کې ځای نه لري مرګ غواړو alloh taolo o'zi yaratgan insonlar uchun qur'oni karimni nozil qildi inson bunga amal qilishi kerak bo'lgan eng buyuk omonat edi ammo zamonamizda insonlarni ko'pi allohning kitobi bilan hukm qilish u yoqda tursin uni pisand ham qilmaydilar ammo qur'onni hokim qilaman deya shu amonatni elkasiga ko'targan muhojir mujohidlarni yo'q qilishga barcha botil birlashadi. Qur'onni kitob holida ko'tarish oson, ammo amonat holda amal qilib ko'tarish ko'plab musulmonlar uchun og'ir amal bo'lib qoldi. Alloh taolo shunday marhamat qiladi. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون agar biz ushbu Qur'onni biron tog'ga nozil qilganimizda albatta siz uni Allohning qo'rquvidan egilib yorilib ketgan holda ko'rgan bo'lar edingiz biz bu misollarni odamlar uchun shoyat ular tafakkur qilsalar deb keltirmoqdamiz hashr surasi 21 oyat ha birodarlar biz bu bombalarni boshimizga tushishdan da og'irroq omonatni ko'targanmiz agar bu omonatni alloh ushbu tog'larga tushirganda kofirlarning bombardimonlaridan ming marotaba dahshatni guvohi bo'lar edik vaolonki jahannam o'tinlari bo'lmuş toifaning qilgan bugungi ixtirolari har qancha ovoz bilan vahima qilmasin baribir ushbu tog'larning bir bo'lagini ham maydala olmaydi ammo biz ko'targan amonat butun dunyo tog'lariga nozil qilinganida vayron qilishi aniq ya'ni biz ko'targan amonat dahshatliroqdir shuning uchun shu amonatni tafakkur qilaylik osmonlar va yerning quvvati qo'lida bo'lgan zotning amrini qilayotganimizni his qilaylik الله va uning lashkari bo'lmuş borliq biz bilan ekanini bilaylik. نصرنا الجدودا نهضنا نهضنا نهضنا نهضنا بروق الرعود بروق الرعود مشينا مشينا مشينا مشينا نسورا أسودا نسورا أسودا نهضنا نهضنا نهضنا نهضنا بروق الرعود بروق الرعود Endi navbatni shahid ustozimiz Shayx Muhammad Ali akaga bersak. Ularning da'vatlarini ham qiziqib tinglaydigan, orziqib kutadigan birodarlarimiz bor, tinglovchilarimiz orasida. Bismillahirrohmanirrohim. Innal hamdalillah nahmaduhu va nasta'inuhu va nastaghfiruh va na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu va man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستعيذ بالله قال الله تعالى ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يذل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم aziz muhojir mujohiz birodarlar xohlaylikmi xohlamaylikmi aksarimizni yuzlarimizdan chehralarimizdan qayg'u alamlar musibatlar mashaqqatlar va ayanchli voqealar ko'rinib turibdi albatta bu mo'minlik alomatidir va Shu o'rinda faqat shuni eslatib qo'ymoqchi edimki, Alloh subhanava taolo siz va bizlarni mo'min musulmon qilibdi ekan, uning ilohiy qonuni shu ediki, o'zini bandalarini, o'zini do'stlarini albatta albatta imtihon qilishligi kerak va imtihon qilishlikni o'zi bizga xabarini bergandir. Va mana shu imtihonlar xususan oxirgi yil ichida jamoatimizga juda ham og'ir bo'lib ketdi. Juda ham og'ir bo'lib ketdi va bu imtihon turli bo'ldi. Lekin bizlar ayniki sahobalar iroda va azmi susayib qolmadi, xuddi shunday bizlarni ham azm va irodamiz bu yo'ldagi g'oyaga yetib borganimizgacha bizlarni himmatlarimiz har doim oliy bo'lishligi kerak. har doim biz ana shu sahobalardek avvalida qurbonlik berishgan bo'lsa-da, lekin ular Rum va Fors imperiyalarini albatta albatta yakson qilishliklariga ishonishar edi va bunga ular erishdi ham, bizlar ham mana shunday azm va irodada har qancha qurbonlik beraylik, har qancha birodarlarimiz shahid bo'lsin, har qancha bizlar jarohatlanaylik bu yo'lda, musibatlanaylik, azizlarimizdan aylaylik. Birodarlarimiz nuqataylik. Darbadar bo'laylik, lekin susayib qolmasligimiz kerak. Lekin himmatimizni pas qilmasligimiz kerak. Oliy himmat bo'lishligimiz kerakdir. Biz qabrlardan o'tayotganimizda, har kuni ko'rayotganimizda shodlanib ketyapmiz. Xursand bo'lib ketyapmiz. Ki Bizlarni birodarlarimiz Alloh yo'lida sodiqlardek, sodiqlar bo'lib, muxlis bo'lib, o'zlarini qurbon qilib, harakat jamoatimiz nomusi uchun, jamoatimizni izzati uchun o'zlarini qurbon qilib berishdi. Alhamdulillah bizlar ularni Yevropa davlatlarida kufrni oyoq ostida xor bo'lib yurganlarni ko'rmayapmiz. Balki ular bizlarga izzat olib kelib berishib, izzat yo'lini bizlarga ko'rsatib berishib ketishganligidan bizlar faxr qilib yuramiz. Bular bizlar uchun alhamdulillah sharafdir. Bular haqida Alloh subhanahu va taolo marhamat qiladi. Walau yasha'ullohu lantasara minhum. Agar Alloh subhanahu va taolo xohlaganda ulardan o'zi o'ch olib, bizlarni ularning ustidan g'olib qilib qo'yar edi. Lekin Alloh taolo ilohiy qonuni ekanki, "Walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'd" ba'zilarimiz bilan ba'zilarimizni imtihon qilib turar ekan. Imtihon. Agar bu imtihon bo'lgan bo'lmaganida bizlarning holimiz nima bo'lar edi? Poklardan nopoklar ajramagan bo'lar edi. Bizlarni Alloh subhanahu va taologa bo'lgan ishonchimiz, Alloh subhanahu va taologa bo'lgan gumonimiz, Alloh subhanahu va taologa bo'lgan tavakkulimiz, Alloh subhanahu va taolodan yordam so'rashlik yonki birodarlarni qadriga yetishlik yoki Alloh subhanahu va taoloning yo'lida jihad qilishlik bu narsalar bizlarning tasavvurimizga ham sig'mas edi. Ayrimlar, ya'ni kofirlar bizlarga jang qilishligi bilan yoki bizlar ularga jang qilishligimiz bilan Alloh subhanahu va taoloning imtihoni bo'lyapti. Ha, bu meni haqiqiy bandammi? Ha, bu menga haqiqatda suyanadimi? Ha, bu haqiqatda aqida uchun o'zini hayotu va mamotini tikkanmi degan imtihon bor edi. Uhud kunida shikas yelganda kofirlar ana shu o'zlarini g'olib bo'ldi deb o'ylashdi. Va aytishdiki, Hubul oliy bo'ldi deshti. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, aytinglar, Alloh a'la va ajal, Alloh oliydir, Alloh ulug'dir dedilar. Va ular aytishdiki, yawmun biyawmil badri al harbu sijal mana bu kun Badr kunini o'rnigadir. Ya'ni biz Badr kuni bilan barobar qilib oldik deydi Jang mana shundaqangi galmagan, gohida g'alaba, gohida mag'lubiyat deydi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, aytinglar, hech ham barobarlik yo'q dedilar. Chunki qatlana fil jannati inda robbihim yurzaqun. Chunki bizlardan qatl qilinganlar ahyaun tirikdirlar. Inda robbihim yurzaqun. Parvardigorlarining huzurida ular rizqlanishyapti. Qatlakum finnar yu'addabun. Sizlardan qatl qilinganlar bo'lsa, jahannamda azoblanishyapti deylar dizlar. Ha, bizlardan har qancha shikastlar yeyilik, har qancha bizlarda mag'lubiyatlar ko'rinsin, har qancha yo'qotishliklar bo'lsin, lekin bu degani natija degani emas. Natija har doim mu'min musulmonlar foydasigadir. Natija har doim mu'min musulmonlar izzati uchundir. Natija mu'min musulmonlar yutug'i jannatdir. Bizlarning birodarlarimiz jannatdadir. Va ular yana nima deydi? Işte? Lana uzza va la uzza lakum. Bizlarning uzzoyimiz bor. sizlarning uzzolaring yo'q deyishdi. Ya'ni go'yoki bu dunyodagi kofirlar g'alabasi o'zlarini texnologiyasi bilan bo'layotgan deb o'ylashyapti. Xuddi shunaqangi ular o'ylashdiki, uzzo bilan bo'layapti deyshti. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, aytinglar Allohu mavlana la mavla lakum. Alloh bizlarni mavloyimiz, do'stimiz, sizlarni do'stlaring yo'q deyiladilar. haqiqatda bizlarni har qancha zaifligimiz bo'lsin, har qancha yetishmovchiligimiz bo'lsin, har qancha bizlarni kofirlar oldida hiylamizni zaif bo'lishligi bo'lsin, lekin bular Alloh subhanahu va taolo bizlar bilan birga ekan, hech narsa emasdir. Ularni butun borlig'i faqat Uzzodir. Buddir ular. Na foyda, na zarar bera oladi. faqatgina Alloh subhanahu va taoloni o'zini bilangina ularni har qancha texnologiyasi, har qancha tayyorasi bo'lsin, har qancha vertolyoti, har qancha askari bo'lsin, faqatgina Alloh subhanahu va taoloni izni bilan bizlarga bitgan xayrigina yetadi xolos. Bizlarga yetayotgan narsa birodarlar, hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayn. Ikkita go'zallikni biri xolos. boshqa hech narsa emas. Bizlarga birodarlar go'zallik yetyapti. Go'zallik bu bezaklar bilan biz fahllanyapmiz. Bu bezaklar bilan biz bu go'zallik bilan butun insonlarni go'zali bo'lyapmiz. Havas qiladigan insonlarga aylanyapmiz. Shuning uchun birodarlar, bu yo'ldagi mashaqqatlar, bu yerdagi musibatlarni ma'yuslik, vositasi, ma'yuslik alomat qilib olmaylik birodarlar. har birimiz shodlanib yuraylik. Alloh subhanahu va taoloni jihodi, Alloh subhanahu va taoloni rijollari safi, Alloh subhanahu va taoloni yo'lida qon to'kinayotgan paytda shodlanaylik. Buni fazli karami bilan, rahmati bilan biz shodlanib yuraylik. Sabr qilaylik, birodarlar. Wasbir va ma sabruka illa billah. Payg'ambar alayhisolamga Alloh subhanahu va taolo aytadiki, sabr qiling. Sabr qiling. Alloh yo'lida yetayotgan aziyatlarga, qiyinchiliklarga birodarlar sabr kileylik, Qurbonliklarga sabr kileylik. Ve ma sabruka illa billah. Alloh subhanahu va taoloni faqatgina bu yordami bilangina xolos. ve la tahzana alayhim. Ularga mahzun bo'lmang deydi. Mufassirlarni bir tafsirda aytishadiki, Uhud jangida shahid bo'lgan birodarlaringa mahzun bo'lmanglar degani deyişken. Bizlar ham 30 ta yoki undan avvalgi birodarlar, 2000 ga yaqin bo'lgan birodarlar, bularga hech ham mahzun bo'lmaylik. Va yudkhiluhumul jannata arrafaha lahum. Va bizlarga tanitib qo'ygan jannatlariga inshaalloh shahid bo'lsak va shahid bo'lgan birodarlarimizni Alloh subhanahu va taolo kirgizib qo'yadi birodarlar. Va shuni ham unutmaylikki, bizlar butun ummat boshini toffagan butun ummat o'zini davlatini tiklab olgan, butun ummatga lashkar bo'lgan darajaga chiqdik. O'zbekiston islomiy harakati tugagan. O'zbekiston islomiy harakati islomiy davlat bo'lgan. O'zbekiston islomiy harakati kişilik, kishilik, 2000 kishilik harakat emas, balki islomiy davlat minglab tanklari bor, minglab lashkari bor, minglab qurbonlik berayotgan oliy himmat kufrni tiz cho'ktirayotgan islomiy davlatdir birodarlar. Bu narsani bizlar unutmaylik birodarlar. Bu narsani hech ham unutmaylik. Har birimiz inshaalloh bizlarga yana bir Alloh subhanahu taoloning fazli karami birodarlar. O'zini suygan bandalari qilib qo'yibdi. Ana shu kuchli, quvvatli bo'lib turganda davlatimiz qo'li yetmay turgan joyga go'yoki shaharning ichiga ba'zi bir birodarlarni o'tni ichiga tashagandek iqtisod amaliyotiga yoki bir odamni hidoyatga sababchi bo'lishligi uchun tashardik, xuddi o'shanday qilib bizlarni jamoatimizni o'tni ichida imtihonlayapti. Qani endi haqiqiy rijollar, islomiy davlatni orzu qilayotgan insonlar qani endi islomiy davlatni o'rnatsinchi deyapti. Endi bizlarga yana ham katta imtihon keldi. Shu yo'l uchun, islomiy davlat uchun, xalifalik uchun asrlar orzu qilgan xalifalikka endi biz haqiqiy askar bo'lib, shuni doirasini kengaytirib, o'rtadagi chegaralarni yo'qotishlikka hissamizni qo'sha olamizmi, qo'sha olmaymizmi? Mana bu narsa, mana bu burch bizlarning ustimizda turibdi, birodarlar. Bu katta, og'ir lekin sharafli burchdir. Buni uchun biz juda ham katta qurbonlik berishligimiz kerakdir. Buni uchun biz juda ham katta mehnat qilishligimiz kerakdir. Oldingi bugun o'tdi, erta o'tdi, indin o'tdi, bir kun bo'lib qolar degan narsa bilan qancha yillarni o'tkazib yubordik, u narsa bo'lmasligi kerakdir. Endi kuyib pishligimiz kerakdir. Endi bu yo'lda haqiqiy rijollarni tarbiyalashligimiz kerakdir. Qani bizlarni 13 yilga Pokiston murtad hukumatı, murtad ulamolari, murtad lashkarlarini qarshisida bergan qurbonliklarimiz. Qani bizlarni himmatlarimiz o'sha himmatlarimiz. Inshaalloh ular endi asqotishligi kerak. Ularni ishlatishligimiz kerakdir. Bizlardan ummat katta umidlar qilib turibdi. Bizlar o'tdik deyamiz, ketyapmiz deyamiz, lekin bu narsani yo'qotishimiz kerakdir. Pokistondan Afg'onistonga o'tdik degan narsa yo'qolishi kerakdir. Pokiston Afg'oniston hududi ular belgilab bergan hudud yo'qolishi kerakdir. Pokiston ham bizniki. As-sinu lana val hindu lana val kullu lana. Xitoy ham, Hindiston ham, barcha yurt, barcha mulk bu biznikidir, bu Allohnikidir, birodarlar. Hamma yo'lni bab barobar ko'rishligimiz kerakdir. Hamma yoqqa bab barobar harakat qilishligimiz kerakdir. Bu yo'lda faqatgina himmat, azimat bu narsadan ko'p ish olishligimiz kerakdir. Alloh subhanahu va taolo katta ishlarni, katta himmatli odamlarni oldida kichkina qilib qo'yadi deyshgan. kichkina ishlarni esa himmatsiz pastkash insonlarni, past himmat insonlarni oldida katta qilib ko'rsatib qo'yar ekan. Biz inshaalloh oliy himmatmiz. Oz muddat internetga chiqmagan paytimizda bizga qarshi bo'lganlar O'zbekiston islomiy harakatini tugatdik deya bayonot tarqatishgan ekan. Ha, O'zbekiston islomiy harakati atamasi tugagan. Biz buni oldin aytib o'tganmiz. Biz Müslüman, biz Müslüman, hukmi Kur'an, hukmi Kur'an. Biz Şu yerda navbatni Türkmen tilidagi yangi nashriga berib o'tsak. Kur'an, hukmi Kur'an, Allah yo'lda bereriz can, Allah yo'lda feda bu can, Allah yo'lda bereriz can, Allah yo'lda feda bu can. كافر لرنی اول ديني دین هم ادرست كافر لرنی اول ديني دین هم ادرست خلافت نعلان دبس کفر و ایران هم ادرست خلافت نعلان دبس کفر و ایران هم ادرست بس مسلمان biz Müslüman, Hukmi Kur'an, hukmi Kur'an Allah yolda bereriz can Allah yolda feda bu can Allah yolda bereriz can Allah yolda feda bu can كافر غا قليب دور أربكي غولم بوليب دور كافر غا قليب دور أربكي غولم بوليب دور أردو بوليس هملاري إيمان إلدن بريب دور أردو بوليس هملاري إيمان إلدن بريب دور بز مسلمان بز مسلمان حكم قرآن حكم قرآن Kur'an Allah yolda bereriz can Allah yolda bereriz can Kafirlerini öldürürüz Dini Ali hem ederiz Hilafet ne alan edip biz Kufru ve İran hem ederiz Kafirlerini öldürürüz Dini Ali hem ederiz Hilafet Siz Xilofat ovoz radyosunu tinglamoqdasiz. Kufru va Iran rahm ederiz Neçe mücahid beraderlerimiz ni şehid edipdir Allah'ın dinu kelamga kop hıyanatlar edipdir Neçe mücahid beraderlerimiz ni şehid edipdir Allah'ın dinu kelamga kop hıyanatlar dur Biz Müslüman biz Müslüman, hukmi Kur'an hukmi Kur'an Allah yolda bereriz can Allah yolda feda bu can kafirlerini öldürürüz dini Ali hem ederiz hilafet ne ala edip biz kufru veyran hem ederiz kafirlerini öldürürüz dini Ali hem ederiz hilafet e'lan edip biz Kufru vayran hem ederiz Mücahitler havf etmengiz Tavtiya düşmenden sizler Mücahitler havf etmengiz Tavtiya düşmenden sizler Allah'dan kömek dileyip Şahadet talep edinler Allah'dan kömek dileyip şahadet talep edinler Biz Müslüman, biz Müslüman Hükmü Kur'an, hükmü Kur'an Allah yolda bereriz can Allah yolda bereriz can Kafirlerini öldürürüz Dini Ali hem ederiz Kafirlerini öldürürüz Dini Ali hem ederiz Hilafet ne'lan edip biz Kufr ve İran hem ederiz Hilafet ne'lan edip biz Hicrat bor ekan jihad davom etadi. Demak navbatni yangi muhojirlar rukniga beramiz. Qadrdoning qayda qoldi? Kimlar bo'ldi qadrdon? Kimdir toldi, kimdir oldi, yuking ko'tarishi bor. Qadrdoning qayda qoldi, kimlar bo'ldi qadrdon? Kimdir toldi, kimdir oldi, yuking ko'tarishi bor. Ansorlarning yurtida yurib qo'y birodar assalomu alaykum yaxshimisiz alhamdulillah yaxshiman o'zingizni tanishtirsangiz ismim abdulvakil koreyadan hijrat qilib keldik alhamdulillah koreyadan keldingiz u yerda qanaqa musulmonlar ko'pmi u yerda musulmonlar ha ko'p ko'p mana chetdan kelganlar pokistonliklar ko'p musulmonlar ko'p lekin o'zini o'zaro koreyslar musulmonlar kam masjidlar hamma narsalar boru lekin nima deydi ancha e, holat yaxshi emas lekin Xorosonga yetib kelish e, tartibi qanday bo'ldi? Ya'ni sharoiti, holati, bir qiyinchiliklarga duch kelmadingizmi? Ha, endi qiyinchiliklar alhamdulillah ancha yaxshi va ozgina bo'ladi yo'lda, lekin yaxshi bizni sal kutmoqda ko'proq sal muddatda yetib keldi alhamdulillah. Yaxshi sanoat chiqib oldi yo'llardan, o'tib bo'ladi yaxshi inshaalloh. Koreyadan necha kishi keldinglar? Koreyadan 2 kishi kelganmiz hijrat qilib. Ikkinchilar kim? bitta birodar abdusamad degan birodarimiz bor edi u birodarimiz hozir jangga chiqib shahid bo'ldi birodar kelishi bilan shahid bo'lib ketdimi ha kelgandan keyin jangga chiqib qoldi to'r kelib qoldi jang ketib jangda shahid bo'ldi birodar bu xilofatda yashashlik sizni orzuyingizmidi ha xilofat e'lon bo'lgandan keyin o'zi xilofatga borish niyat bo'ldi xilofatga boramiz deb niyat qildim keyin Э, bu Xuroson ham bayat berishgandan keyin uni Xurosonga borsak ham bo'ladi, o'zimizdagilarni tushunamiz degan maqsadda keyin Xurosonga niyat qildim. Oldingizda Shom varianti yo'qmidi? Shom varianti bor edi. Shomga ham bormoqchi bo'ldim, harakat ham qildik, keyin sherigimiz bilan maslahat qilib Xurosonni bayat berishgandan keyin endi haliga o'zaro e, nima deydi, tilimiz ham bir, masalan, ko'p narsaga moslashishimiz osonroq bo'ladi deb shu yo'lni tanladik. Xurosonga boramiz niyat qildim. alhamdulillah yetib keldilar rostini ko'rdi alhamdulillah yaxshi inshaalloh endi hozir yangi xurosonda endi tartibda endi joyiga tushyapti inshaalloh hali futuhotlar oldim. ko'proq siz nimadan qoniqdingiz mana shu xurosonda qoniqqanim endi shariatga keldik shariatda yashaymiz alhamdulillah endi yevropalarni ko'rganmiz qanaqa e, qurollarni ko'tarib sal insonga shijoat berib bir xilofatda shariat yashash boshqacha ekan. Buni eshitganda, uni o'zimiz ko'rmaganda, amaliy o'zimiz ko'rib, haqiqatan e, shariatda yashash boshqacha ekanda, yarasha bir lazzat ham bo'lar ekan. Hozirdan o'zim xursandman yetib kelganimga. Yo'llardan salom yetib keldi. Alloh taolo sabot qadam qilsin shu yo'lda. Koreyada qolgan birodarlarga so'zlaringiz. Koreyada qolgan birodarlar bor, birodarlarga aytamiz. Birodarlar ikkilanib yurgan birodarlar borda o'sha birodarlar nimadan ikkilanishyapti ko'proq endi mana shu xilofatni ham ba'zi bir nima deydi haqligini biladi shu gumonlarga uchib ya musulmon bir bilan urushdi yana o'sha isi gaplarni ko'tarib yuribdi oddiy sertikan tushunmayapti shunga aytamiz haq o'zi bilinib turibdi o'zi xilofat Mana Abdulakil, siz xurosonga hijrat qilib keldingiz. Ana shu ikkilanib turgan musulmonlar qaysi biri haq, nima uchun musulmonlar bir-birlari bilan jang qilishyapti degan savolga mana shu yerdagi Tolibon harakatini ko'rganlaringizdan nimani aytib berasiz? Men toliblar bilan birga bo'ldim, bir oycha birga bo'ldim, bilan ko'rdim ham, intizomini ham. Shariatda, masalan, shariat xohlamas ekan toliblar. Misol uchun, misol uchun e, taryak tarak ekadi narkotik narkotik ekadi o'zi ko'zim bilan ko'rdim ekkan joyini Nosni ham tashlolmas ekan nosboz jihoti bor degan shev ham qo'ygan ekan O'zim eshitdim mana o'zi rus bilan kelishyapti musulmonlar qarshisiga kofirlar bilan kelishib jang qilyapti oddiy bir siyosatni bilsa bo'ladida u toliblar qanaqaligi o'zi ma'lum bo'ldi niyati hozir shariat qilish emas afg'onistonni o'ziga fath qilishda niyati shu qo'lga olish qo'lga olish o'zini vatanini qo'lga olish lekin shariat xohlamadi buni ochiq ko'rinib turibdi buni e, uzoqroq bir nima qilish ham shart emas ozgina e'tibor berilsa bilinadi bu kufr bilan kelishib kufrdan qurol olib musulmonlarga haqda turgan shariatga xilofatga qarshi jang e'lon qilgan urush e'lon qilgan har qanday ish bo'lsa qilaman taryok ya'ni narkotik tijoratini qilaman ammo sizlarni yo'qotaman sizlarga qarshi kerak bo'lsa pokiston eron rus va amerika hukumatlaridan yordam olaman ammo sizlarni tinch qo'ymayman niyati shariatni xohlamas ekan kelganingizdan keyin biron bir shariatga amal qilib yashadingizmi shariatga misol uchun mana sizdan oldingi hijrat qilib kelganlar narkotiklarni e, tugatishgan, ya'ni terib yo'qotishgan yoki hmm. nashalarni terib yo'qotishgan, lekin baribir u yerda bu yerda qolib ketgan ildizlari bor. Shularni bir qo'porib tashladingizmi? Yo'q, bularga hali ulgurmadim. Vaqt yetmadi. Vaqt yetmadi. Inshaalloh e, agar ko'rib qolsangiz ko'rib qolsa yo'qaveramiz lekin ko'p joyni yoqib tashlashibdi narkotik ikki tashlagan ekan hamma yoqqa birodarlar yoqib hamma yoq yo'q tashlashgan e, inshaalloh bag'ingni ho'p abdulvakil oxirgi shu so'zimiz Э, mana shu koreya davrida yoki hijrat davrida yoki boring mana vatanda yurgan paytingiz biron bir qiziqarli voqealar bo'ldimi shulardan bittasini aytib bersangiz birodarim bo'lgan o'zgina birodarim xonada o'tiruvdi birga qayda bo'lyapti <coughs> koreyada bo'lyapti koreyada endi besh to'rt kishi birgamiz xonada o'tirardi endi hamma ham e, mehmonlar bo'ladi endi maqsad ko'pchilik jihodiy ta'lim yo'q birodar bilan ikkalamiz edi xilofat e'lon bo'lganda u birodar xursand ketib turib shay shahid bo'lgan birodarimiz chiqib mehmonlar o'tirganda birodarlar o'tiruvdi endi ular umuman xabari yo'qda jihodni anaqa qabul qilmadi ham xilofat e'lon bo'ldi deb xursand bo'lib <laughs> takbir alloh xilofat e'lon bo'ldi deb aytdida keyin man bunaqa qarab qo'ydim birov ular bilmasdida keyin o'zi ham hayron aytib qo'ydi endi uni sir saqlardi uni hammaga aytavermasdi endi ko'p ko'plar shu kiyevanga aytib kiyevga kirganda hayron bo'lib kulib endi xursand bo'lib ketgandanda xilofat e'lon bo'ldi o'zi orzu qilgan ekan birodar shu birodarlar tushunmagan xilofat <laughs> nima deyapti ular hali ham bilmasa kerak xilofat nimaligini xilofatni bilganlar bor lekin o'sha ikkilanib yurganlar ko'p alloh taolo hidoyat qilsin deymiz chunki hozir bilinib turibdida haq mana shuncha butun dunyo hozir xilofatga qarshi bo'lib turibdi xilofat mana haqiqiy xilofat shariatda bo'lyapti abu bakr bag'dodiy mana haqiqiy shariatni qilyapti alhamdulillah endi shu xilofatni o'z niyat xilofatni tiklashida mana xilofat bo'ldi shu ne'mat qadriga yetib shu endi saflarga qo'shilib har tomonlama yordam berish harakat bu haqiqiy xilofat emas haqiqiy xilofat boshqacha bo'ladi deyayotganlarga haqiqiy xilofat deyotgani qanday bo'lishi mumkin? Endi shu savolga men hayronman. Endi qani xilofatda endi hamma narsasi bor mana shariatdan bir qarasa hammasi joyida, yeri bor, mulki bor, shariat qilyapti. Kuch qudrati bor, alhamdulillah. E, o'zi hamma siyosatini olib boryapti, shariat siyosati bo'lsin, diniy hammasini olib boryapti. endi shunda ortishi bo'lishi kerak shunda ortiq qanaqa bo'ladida endi shariat hammasi alhamdulillah joyida buni odam kelib ko'rsa keyin biladi ayda e, turib har xil gaplarni eshitadi gumon qilib yuraveradida kelgandan keyin o'zi shariat ko'rgandan keyin deydi keyin shay kelib tushunadi biz ham imkon e, biz tushunardi bir gaplarni eshitganimizda ikkilanish albatta bo'ladida kelib ko'rdi alhamdulillah shariat hammasi joyida hech qanaqa narsa yo'q hammasi joyida bo'ldi alhamdulillah o'z ko'zim bilan ko'rdim shariat bo'ladi inshaalloh inshaalloh taolo xilofatimiz kengaytirsin itiqodlarni bersin inshaalloh itiqodlar yaqin birodarlarga aytamiz kelinglar qo'shilinglar bu vaqtlar g'animat hozir hadislar bilan inshaalloh xurosondan qora bayroq chiqish inshaalloh chiqyapti inshaalloh shu birodarlar aytamiz ikkilanmani kelinglar ko'ringlar shariatda hammasi joyida inshaalloh bu ikkilanishlarni ko'pkidan yuraverasizlar agar yursa hali shu aytamiz birodarlarga shu birodarlar bor o'zim taniyman xosatan shularga aytaman birodarlar kelib bir ko'rib kemaguncha baribir mazasini tortmasinglar kelib ko'rgandan keyin qalbingdan xotirjam bo'ladi ham shariat bilan islomda yashaysizlar. alloh taolo buyurgan shariatda yashaysizlar. qadrdoning qayda qoldi kimlar bo'ldi qadrdon kimdir toldi kimdir oldi yuking ko'tar yangi kelgan bolalarimga men ko'p ko'p nasihatim bor o'g'lim yangi kelgan qizlar, o'g'illar, hamma hammalarini qalblarini Alloh ziyoda qilib qo'ysin. Ilohim hech ham adashmasin. Ana ular nimalarga o'xshab adashib ketmasin, ilohim. Haqda turuvchi, haqda yuruvchilardan bo'lsin, ilohim. Tanjollari sog' bo'lsin. umid bilan chiqibdi noumid qilib qo'ymasin Allohim. Hamma hammalaringa niyatim xolis inshaalloh yaxshi yaxshi niyatlarim bor. Kim Alloh yo'lida hijrat qilsa, yer yuzida ko'p panoh bo'lgudek joylarni va kengchilikni topgay. Kim uyidan Alloh va uning payg'ambari sari muhojir bo'lib chiqsa, so'ng shu yo'lda unga o'lim yetsa, va tahqiq uning ajri mukofoti Allohning zimmasiga tushar. Alloh mag'firatli, mehribon bo'lgan zotdir. Mana 14 yil bo'ladigan bo'lsa, 14 yildan buyoqqa yo bir kamchilik yo boshqani ko'rmadim men. Fatihlar bo'lsa, mana oldi fatih bo'pti. Xursandman, o'zimda yo'q xursandman o'g'lim. Boshlanibdi fatihlar. Mana alhamdulillah shukr. Vatandagilarga meni niyatim o'g'lim bitta qolmay chiqsin nima qiladi xorizor bo'lib bu kofirlarga xorizor bo'lib chiqib managa ozgina bo'lsa ham ozodlikda bir hurriyat qilib yashasin kimdir kecha xilofat yeriga hijrat qilgan bo'lsa kimningdir hijratiga 15-20 yilcha bo'lyapti ekan sobiq muhojirlarimizdan eng keksa onaxonimizning ovozini tingladik shu qatorda u kishining o'g'illari bo'lmish Yaqinda ko'zining nuri bo'lgan Abduvali o'g'lini ham shahid bergan Muhammad Umar akani suhbatga tortdik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhammad Umar yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Alhamdulillah mana xilofat yeriga yetib keldik. Xo'p, mana momo, ya'ni sizni onangiz, volidangiz shu xilofat yeriga yetib kelib, u kishi ham siz bilan mana yelka-melga turib hijrat yo'lida mashaqqatlarni Alloh uchun sabr qilib ko'tarib xilofat yeriga kelib shahid bo'libdilar. Alloh taolo o'zi daryoxida qabul qilgan bo'lsin. Onamiz hijratga ham o'zlari da'vat qilib chiqargandilar. Keldilar, yetib kelib og'ir xastalik bilan vafot qildilar. Aytdilar vafot qilishdan alhamdulillah meni armonim qolmadi. Xilofat joyiga yetib keldim, boshqa men onamni dunyoda men armonim qolmadi deb aytdilar. Endi men xursandchiligimni aytib ham beraman nima sizlarga. Hech qaysi bu nimalardan boshlovlardan xafa emasmiz. Ishlar oldiga ketyapti meni o'zimni ko'nglimda, qizim, o'g'lim. Ishlar oldiga ketyapti. Inshaalloh olasizlar, oldirmaysizlar. bolamiz oldirmaymiz inshaalloh unaqasiga ham bunaqasiga ham bunaqasiga g'ozimiz bunaqa shahid bo'lsa ham oldirmaymiz g'ozi bo'lsa ham oldirmaymiz Onaxonimiz barcha kufrga qarshi jang maydonida yoki musulmonlar diyorlarini himoya qilib turgan Ribotdagi sher yigitlarimizga shunday dedilar. Jang maydonidagi o'g'illarimga sijoat tilayman. tan jonlari sog' bo'lsin, haqda barqaror bo'lsin. Allohim sher yurak qo'ysin ularni. shirurak qilib ilohim otlari kuchini bersin hamisha hamroh bo'lsin allohim ularga yer yuziga qur'onni hokim qilsin kofir qavmda mo'minlarni g'olib qo'ysin ilohim amin ey robbim minglab minglab berilayotgan shahidlarimiz va barcha qurbonliklarimiz sabab bizga futuhotlarni ochib ber va xilofatimizning yerlarini yanada ham kengaytirib ber suhbatimiz Muhammad Umar aka bilan davom etadi. Alhamdulillah mana xilofatni yeriga yetib keldik. Alhamdulillah mana pok o'zimiz xohlagan payg'ambar alayhissalom davridagidek unga yetib keldik. Faqat bir haligi bor iqtisodimiz zaifroq, iqtisodimiz zaifligi endi payg'ambarlari ham iqtisodi zaif bo'lgan. och qolib yurishga biz unchalik och qolganimiz yo'q. Ba'zi maxfiy xizmat ko'rsatish xodimlaridan pul oladigan jamoatlardek boy emasmiz lekin shariatga muvofiq yashayapmiz shariat joriy qilinyapti biz shimollarda boshqa joyda yashadik qalbimiz nihoyatda og'ir edi tariyag ichida yashardik nos chekadigan e, bidatchilar bilan boshqa bidatlarga ko'z yumib boshqa qilib yurdik alhamdulillah bu joyga kelsak taqiqlabdi taqiqlaganiga qarshi xalq isyon qilib xalq badarg'a qilingan uylar g'animat bo'lgan hozir xalq uylarda yashayuribmiz. Minglab uylar bor, mana qancha odam kelsa joylashadi. Shunday tortib olinmagan bu uylar shu shariatga qarshi isyon qilgan bular. Shuning uchun shar'iy hukmi bor buni. Shar'iy hukm bilan tortib olingan bu uylar. Mushtim zo'rlik, boshqa narsa yo'q, shar'iy hal qilinadi hamma narsa. Odamlar bu joyga kelinglar desa ba'zilar aytar ekan josh tayyoralar uchadi boshqa yosh tayyora uchsin ursin xilofatni yerda shahid bo'linglar shuning uchun kelinglar ba'zi hijrat qilgan odamlar bir muddat o'tgandan keyin esdan chiqib ketgan u nimaga hijrat qilgani boshqatdan eslab olsin hijrat qilishdan oldingi maqsadlarni biz boylik uchun boshqa to'g'ri bizni pulimiz ko'p emas boshqa emas lekin yashashimiz shariatga muvofiq puli yo'q ekan iqtisodiy kambag'al ekan iqtisodi zaif ekan deydi bu iqtisod zaifligi shariatga xilof degan gap emas bu inshaalloh bo'lib bo'lib ham ketar balki iqtisod uchun kelmoqchi bo'layotgan odamlar uni alloh taoloni o'zi uni qaytarayotgandir shunday mayli qisqacha gapim shu mayli jazakumulloh xayron albatta alloh taolo shunday zaif va zaifalarni qiyomat kuni ham bugungi ummat oldida guvoh qiladi chunki o'zlarini ayamay hayotlarini shu yo'lda fido qilib yurgan ushbu muhojirlar bilan ayni paytda ayni damda o'zining osuda hayoti buzilmasligi uchun din qadriyatlardan va hatto iymon ustunlaridan kechib yashayotgan musulmonlar teng bo'larmidi? Astaizu billah فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا biz har bir ummatdan guvoh keltirganimizda va sizni ana o'shalarning barchalari ustidan guvoh qilganimizda ularning holi qandoq bo'lur? Zindondagi mazlumlar yig'lab qonlar yutadi. Biz mujohid erlardan Allohga sotib canna Bergen ahdu payman Tiklaylik biz islamna yuksalsin ahli iymon Allohga sotib canna Bergen ahdu payman Tiklaylik biz islamna Yuksalsin ahli iymon Zindondagi mazlumlar Mana alhamdulillah xilofatning Xorason yeriga dunyoning turli burchaklaridan yangi muhojirlar kelmoqdalar. Shulardan biri Sharqiy Turkiston qamoqdan ozod bo'lgan yangi muhojir ukamiz. Madrasada 5 yil davom etgandan keyin keyin kofirlar bostirib kiruvdi. Yangi va yosh muhojirning ismi Muhammad. Ha. Shu paytda vatanda bitta jamoatimiz bor edi. Bitta 30 ta kishi bo'lgan. Keyin bosib kelgandan keyin keyin kaltakladi. Keyin maqsad chiqib ketdi, keyin yana keldi. Nima sababdan bostirib keldi? Nima sabab? Qo'shnilarimiz xoyla qilgan shu sababdan. Jamoatni yo'qotish uchun. Kelib keyin oltita akalarimni shahid qildi otib ko'plarini zaxmiy qildi ushlab ketishdi shu paytda men ham tushib qolgan edim o'sha paytda tushganimizdan keyin ikki oy qamoqqa nima qildi ikki oy qamoqda yurdik keyin chiqdikda ijodga ketdik bo'ldi boshqa bir qiynoq bir jazolar qo'llamadi qamoqxonada shu och qolib qo'yish bo'ldi keyin oyollarni yuzlarini ochib urdi hmm. bizni ham urdi maqsad jamoat sin deb shuda ikki oydan keyin nima uchun ikki oydan keyin qo'yib yubordi sizlarni bizga u jamoatda bo'lganlarimizni yashirding ma'lumot ololmadi ham shu vaqt kesgan ekan ham kichkina deb qo'yib yubordi pulib yana unday birdaniga berib yubormadi agar shu bola yo'qolsa dedi sen egada bittasiga ega qilib berdi shu keyin bir ikki kundan keyin lamijatga chiqdik ya'ni o'sha bir kishiga bir kishini sizlarni ustinglarga mas'ul qilib qo'ydi agar sizlar yo'qolib qolsanglar u javobgar bo'ladi hukumatga shu kofirlarga javob beradi nimaga yo'qolganinglarni shuni ma'lumotini beradi ularga keyin biz chiqdik shu ijodga qamoqxonaga dadangiz ham tushganmilar yo faqat o'zingiz ukalaringiz bitta men tushganman ukalarim qochib ketishgan shu paytda o'ylardan chiqib yugurib ketishga. Ha, ular ya'ni qochishga ulgurishgan, a Faqat shu boshqa qiyin qiyinchiliklar bo'lmagan qamoqxonada bir. Boshqa bir birodarlarga bo'lgan azoblar va qiyinchiliklar haqida gapirib bering. Shu biznikilarni urib, masalan, masukullarni salib, keyin gap bo'lgan ba'zilardan shunday bo'lgan. Maqsad qattiq urgan erkaklarni. ko'rganman boshlari ochilib ketganda urgan paytda qattiq uruvdi hmm, sizga hech narsa qilmagan dadang qayda ayang qayda deb so'rab savol javob qilganmi ha qilgan dadam u xitoyni pekinniga chiqib ketganda deganman dadam hozir bitta yo'q deganman indamagan keyin hmm, keyin qanday uchrashdingiz dadalaringiz bilan keyin ayalaringiz bilan qanday yana topishdingiz keyin oyalari bilan bordi oyam mushtlanib qoldi biz o'tib ketib qoldik dadam o'zi bir, bir yarim yil avval chiqib ketgan turkiyaga dadam keyin bizni yo'ldagi shu uyg'urlar olib chiqqanda turkiyagacha shu ayazni qayda ushlab qolgan postada ushlab qoldimi kofirda ushlab qoldimi biz ikkiga mashinaga chiqqanmiz ham shu ukalarim sababli ukalarim uyg'urcha gapirgani sababli shu ushlab qolgan oyamni yetti yil ichida birorta bunday ish bo'lmagan shu yetti yildan keyin bilib qoldi shunday bo'ldi jamoatimizni hammasini ushladi shu beshta kishi bor tashqarida boshqa hech kim yo'q hammasi ushlangan shu hammanglar bitta joydami deylik bitta uyda shunaqa joydami deylik yo'q har joydan terib olib ketdi unday bo'lmadi shu qal'ani buzib kirgan paytda uyga bitta narsa tashladi hamma yurib bo'lmaydigan uyni ko'rib bo'lmaydigan ko'zni ochishtirgan narsa tashladi keyin biznikilar xitoylarni urib qaytardi uyg'ur polislarni urib qaytardi bir marta ikkinchi marta avtomatlik keldi qurollik keldi keyin otib shu kuni o'n beshta ushladi keyin bir haftadan keyin keyin shu o'yindagi amir hamma odamlarni yig'ishtirib ketdi bitta uydan uni ham bitta qo'shnisi sotgan uni ham kech soat 2 da bostirib kelib, o'tni yig'ishtirib kelgan. Keyin qayerga olib ketgan? Qaysi qamoqxonaga? Shu qiyna qamoqxonasiga olib bordi xuddi Biz 2 kun turdik. Erkaklarni shu yerda maqsad urib, so'roq savol qilayotgan. 2 kundan keyin bizni boshqa joyga olib borib tashladi. Shu yerga borganimizdan keyin shu 2 oy o'tdida shu qamoqxonada ovqat bermas edida Bolalar yig'lab qilaverdi shu o'zimizdan pulimizga nonlab shunday yar edi har kun kam kam yeb qolar shu shunday bo'ldi yana men kasal bo'lib qoldim yana qo'yib olmadida ya'ni yosh bolalarga ham qiynoq ya'ni azob bergan ekanda ha ozgina bo'lsa ham berganda yosh bolalarga ham masalan tashnobga bir kunda ikki marta ijozat bor ikki ikki uch marta qulfni sindirdim qamoqxonaniki yosh bolalarni chiqarish uchun qulfni sindirdim keyin kattalar kelib menga jazo berdi ozgina nima jazo berdi nima qildi urdimi ham urdi keyin yana kaltak to'k kaltak olib bordi shu bilan oyog'imni nimasiga ham urdi bitta shu kaltaki bilan ya'ni tok chiqaradigan elektr tok chiqaradigan kaltagi bilan sizni urdi oyog'ingiz tagiga keyin yana so'roq savolni boshladi mendan qattiqroq ushlab keyin menga ukol urdi shu bilmayman og'zimdan gaplar chiqib ketdi aka ya'ni o'zingizni bilmagan holatda gapiradigan bir ukol urdi ha ikkita keldi, uriblam chiqib ketdi nima bo'lganini bilmay qoldim o'zi keyin menga shunday xatlarni to'plashdi sen shunday gapirding deb turib olishdi men ham indamadim keyin ya'ni qancha vaqtdan keyin o'zingizga keldingiz necha soatdan keyin shu xuftamga yaqin uruvdi ertasi bomdodda turdim uxlab ham ekanman bilmayman uni keyin bomdodgacha esim yo'q maqsad o'sha nima deganlaringiz umuman esingizda yo'q qolmagan ular shularni hammasini hujjat qilib o'zizga qarshi ishlatgan to'g'rimi ha to'g'ri shunday bo'lgan bu ushlanishdan avval yana bir marta ushlanganmiz ho'p aytilekan bunda erkak yo'q edida uylardan ushlab ketgan u paytda madrasada o'qiydi deb o'ylagan bizni u u paytda pul to'lab olib chiqib olishgan bizni Ha, tushunarli رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا Rozimiz Robbimiz sendan bizga bergan qismatingdan Rozimiz Robbimiz sendan bizga bergan qismatingdan imtihon dunyomizda mahrumliklar bo'larkan taqvo degan sinovda yo'l tikonga to'larkan imtihondir afg'oniston qamog'idan ozod qilingan yosh mujohid ukamizning so'ziga quloq tutamiz taqvo degan sinovda yo'l tikonga to'larkan rozimiz robbimiz sendan bizga bergan qismatingdan rozimiz robbimiz sendan bismillahi rohmanir rohim aziz birodarlar assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh o'zim boshimdan kechgan narsalarni sizlarga aytib bermoqchiman. Vaziriston mintaqasidan biz tartib qilindik Badaxshon mintaqasiga. Badaxshonda biz jo'natdi. Badaxshondan keyin biz Quva keldi, hech qancha o'tmasdan biz kelgandan keyin. Quva kelib biz shu asir ushlash uchun. Quvaga toliblarni ham bizdan Obid aka o'zi mas'ul. Toliblarni ham bizkilarni ham kuch yetmadi Quvaga. Quva sekin-sekin asta-asta kirib keldi. tojiklardan ham beshta oila bor edi beshta erkak bilan keyin bizga qo'shildi quva sekin sekin bir oy vaqt o'tgandan keyin sekin sekin oldimizga yaqinlashib qoldi biz boshqa mintaqaga yaqinroq boshqa mintaqaga jo'natdi bizni u mintaqaga ham keldi toliblar bizni oldin chiqib ketishdi u mintaqadan boshqaga ayollar ayollar chiqolmaydi bola chaqalar ko'p biz sabr qilib turdik quvaga quva ketishini kutib quva ketmadi jiddiy kelgan keyin biz u yerdan bola chaqalar bilan harakat qildik boshqa mintaqaga u yerdan boshqa mintaqaga yo'lda ketdik yo'lda baribir quva orqamizdan sekin sekin kela boshladi bola chaqalar yurolmadi yo'lda hammani qorni ochdi sovuq olov yoqildi desak daraxt yo'q shunaqa bo'lib yarim yarim yo'lda ikki kun yurdik yarim yo'lda hamma o'tirdi necha kunlik yo'l bor edi boshqa qishloqqa o'tish uchun necha kunlik edi va sizlar necha kishi nechta oila edingiz? boshqa mintaqaga 3 kunlik 4 kunlik erkaklar yurib kelgan Bizgilardan erkaklar uchta ikkitasini jo'natibdi shu mintaqadan chiqib ketishga o'zlarini mintaqasiga u ikkita mintaqa ular erkaklar 3-4 kunga kelgan ayollar yurolmaymiz deyishdi baribir majbur bo'ldik bizni sonimiz tojiklardan beshta oila beshta erkak biz bizdan ham uchta erkak o'nta oila bor hammamiz harakat qildik ikki kun yurib keyin o'sha yerda o'tirdik hammamiz bo'ldi yurolmaymiz deb o'tirdik sekin sekin quva bostirib kela boshladi izimizdan quva oldimizga yaqinlashdi u yoqroqdan taslim bo'linglar deb baqirdi bitta xalqni jo'natdi xalq aytdi taslim bo'linglar dedi u yerda oltita oila bor edi erkaklar yo'q edi keyin mayli taslimimiz kelinglar dedik undan boshqa iloji ham yo'q edi taslim bo'lmashga qurol yo'q keyin shu yerda yaqinlashib keldi aytdi biz opa singillarmiz sizlar shunaqa deb rosa gapirib turib aytdi qamamaymiz sizlarni ozod qilamiz faqat shu yerdan chiqarib yubormoqchimiz sovuqda qolibsizlar deb shunga keldik deyishdi keyin ayollar hammasi charchagan bola chaqalarim bola chaqalarni bitta bitta ko'tarib ketishdi ayollar qoldi ayollar ham hammasi charchagan yurolmaydi ozginasini majburlagan yurishga ikkita ayol tirik chiqgan qolganlar hammasi shahid bo'lgan yurisholmagan ikkita ayol ham zo'rg'a tirik chiqishgan shu charchab qiylanib chiqishgan tojiklar oldin tojiklar ham tepaga chiqib ketgan yana ikkita uchta oila obdaga bilan o'zlarini portlatib yuborgan shu asir tushmaylik deb tojiklar qolganlari shu yerda shunday shunday shahid bo'lib ketgan sovuqda tojiklar bolalarini hammasini qishloqqa tashlab kelgan biznikilar tashlamagan e, ular qiylanmaylik deb mayda bolalarini xalqga tashlab kelgan boshqa shahardan ham chiqib berasan sen shu mintaqaga bolalar yurolmaydi deb keyin tojiklar bolalarini quvib ushlagan pastda hammasini topib ushlagan tojiklar hamma shayt bo'lib ketdi erkaklari ham o'zlari ham shu sovuqdan shu bitta naim aka degan birodarimiz bilan yana bitta tojik birodarimiz shu mintaqadan shu ikkitasi tirik chiqqan boshqa mintaqaga o'tib olishgan qolgani shahid bo'lgan boshqalari asir tushdi mana hozir naim birodarimiz u sizlar bormoqchi bo'lgan qishloqdan kelgan yordamga hmm, bali yana bitta anas anas birodar bilan ikkalasi kelgan shu mintaqaga biznikilarni olib chiqib ketishga o'zlari turgan mintaqaga shu ikkalasi tirik chiqdi anas aka degan shahid bo'lib tojik birodar bilan yana obid aka shahid bo'ldi keyin bizni quva ushlab pastga olib ketdi pastga o'zinglar qaytib chiqayotgan qishloqqa qaytarib olib ketdi meni bale shu bola chaqalar birin jab ketdida oilalardan shu ikkitasi ketdi biz o'yladik oilalar hammasi kelyapti deb o'yladi lekin qolgan oilalar yurolmagan degan men ham oldinda ketganman pastga olib tushdi u kechqurun bo'ldi pastga tushib shu kechqurun bizni olib ketdi boshqa fayzobod degan mintaqa bor ekan badexshonni markazi shu yerga olib borishdi qanday olib ketishdi sizlarni vertolyotdami mashinada qaytarib olib ketishdimi Qaysi holatda, qanday? E shu mashinada bilda Fayzobodga olib bordi. U Fayzobod degan mintaqada ama ikkita o'ltirik chiqqan, ularda ham oyoqlari shishib, bolalarni yiringlab ketgan. Shuni doktorga olib bordi, shularni oyog'ini davolashga. Keyin u yerdan sal yaxshi bo'lgandan keyin oyoqlari bizni vertolyotda Kabulga uchirdi. Kabulga borib qamoqxonaga olib bordi Kabulda. Qaysi qamoqxonaga bordi? Mu'minlarni shariatda xotirjam yashashga qo'ymas. Sinov og'ir kelgan kunlar, kim qarigan, kim ozgandir. Bizdan oldin minglab yillar qalam barchasin yozgandir. Rozimiz Robbimiz sendan bizga bergan qismating imomi muslim abdulloh ibn amr roziyallohu anhudan keltirgan hadisi sharifga ko'ra payg'ambarimiz muhammad sollallohu alayhi vasallam shunday dedilar alloh subhanava taolo osmonlar va yerni yaratishidan ellik ming yil avval barcha mavjudotlarning taqdirlarini belgilab qo'ygandir o'shanda u zotning arshi suv ustida edi rozimiz robbimiz sendan bizga bergan qismatingdan rozimiz robbimiz sendan bizga bergan qismatingdan raditu billahi robba va bin islami dina raditu billahi robba va bin islami dina raditu billahi robba bugun sizga yetkazmoqchi bo'lgan eshittirishlarimiz mana shulardan iborat edi alloh taolo xilofatimizning va uning ovozini o'z panohida asrasin assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh بروق الرعود بروق الرعود مشينا مشينا مشينا مشينا نسورا اسودا نسورا اسودا نهضنا نهضنا نهضنا نهضنا بروق الرعود بروق الرعود مشينا مشينا مشينا مشينا نسورا اسودا نسورا اسودا